Ez du niak begia uzten, ez bada erroi edo arrubioen mokoetan. Neke zuzten du gezalak itxasoa, ez arearriak pasamortua. Ez du liliak udaberria uzten, ez lurra zuritasuna. Bere sorterria neke zuzten du, sustraiak handituenak. Arratzaldeon herri kolore. Arratzaldeon, hola atzemen. Arratzaldeon, maki. Bueno, eh, Tamara botoietan eta badau jende gehiago hortik eta eh, Marta eta Monika etorri dira Arratzaldeon e, Arratzaldeon guztioi eta bueno ba eh, zera beti bezala eh, hasi e, gara olerki, olerki bat irakurtzen bai. osopolita oso polita eta gaurko irratzaioan zertan Bueno ba sarriona indiak egin digu ongi etorria gaurkoan eskerrik asko Monika oso polita Marta <laughs> Eta, eta bueno, bo, ez gaiaren arira, gaurre eh, migrazioen inguruan arituko gara, inmigrazioa izango dugu gain nagusia, e, horren arira neke susten du bere sorterria olerkia eta elkarrizketarako tarte ere izango dugu e, bitxikeria bat edo beste kontatuko bizuegu mhm. agendari errepaso emango diogu eta mm, betiko les albistekin hasiko gara Bai, orduan, e, eta gero agenda gogoratu, zera, orduan, e, ja, nahi duzunean, eta bara, ba, Información de todos los colores. Colore guztietako informazioa. Bueno, berrien eh, atalera jotzeko hasiko gara barakaldoren inguruko albista kontatzen, gero e, ezkerralde osora datuko gara, nazionalak eta munduari dagozkionekin bukatuko dugu. Eta desalojo, desalojo baten e, mehatxoren berri izan dugu, hain zuzen ere, azaroren hogeita marretik aurrera, barakaldoko udaltzain goek e, polizia autonomikoarekin batera, oletea gaztetxaren e, desalojoa burutu dezaketela, Eta bueno, horren arira Gazte Asambleak prentzabarra kaleratu du. Prentzabarrean eh, esaten dituen gauzak besteak beste berriro ere udaletxeak eta erainkuntzaren eh, espekulatzaileek dauzkaten interes komunak ageran geratu direla, e, gazte, hauen kalterako eta komentatu behar dugu, oleta gaztetxea sortu zenetik amaika kultura egintza burutu dituztela gaztek, alde batetik bagatzako jaietako antolakuntzan parte hartu izan dute eta e, barakaldoko gaztei ere autogestionatutako lokal bat eskaini diete. E, barakaldo bagatzako gazte asanbladako kidek udalari kritika zorrotza egin diote komunikatuan eta bueno, pues, emetiko gora ekarri egia dala, bueno, ba, haustukidako sopozik egon direla zieratik, ba, gazteako oso parte hartzaile agertu dira, e, kalera atera dira, eta batez modu oso integratzaile batean bai, pues ikusi ditugu ben baino gehiagotan kontzertuak eh, kalean kale antzerke egiten, kontzertuak ematen, txokolatada prestatzen eta uzteko gainontzuk umeekin jolasten. Orduan, bueno, pues argi dago zein eh, interesi erantzuten dion eh, albiste honek. Eta ba, nori beti beti bezalako eh ari, ez? Eh, sea, gertatzen dena ba, betikoa da, ez? eh, molestatzen duena, kanpora hmm. ez dute hmm. nahi eta eta nola egingo dute ba hori ez eh, bere estatu estado de derechoarekin hmm. hori sea comillen artean ez eta bueno ba egiten du, eh, dutena da betikoa ez e, eh, sea legealki Zea bai. hor eh, dau papera, esaten i, zea, joan behar zuen, hmm. eta gero, e, zea, papera emanta gero, ba, polizia bidaltzen dute, eta, eta hmm. listo, tita, ez? Bai. Eta, esan behar dugu ere, zera, ez? Ba, urte bete, bai, e, ia urte bete egin duela, eta bos lagun e, dauzela, bueno, pues hai cinco personas imputadas por un supuesto delito de usurpación, Hmm. Y esto representa mucho más que un simple edificio, ¿no? Porque, bueno, pues eh, también nos comentan las jóvenes y los jóvenes que están trabajando en ello que, han convertido esa casa en un gastechi en un punto de encuentro y reunión autogestionado por y para los jóvenes y las jóvenes de Baracaldo. Así que, bueno, pues guke albisteak, datozen albisteak jarraituko ditugu, eta urrengo batera arte. Bueno, ta kalean da Barakaldo herriko aldizkariaren bigarren alean. Eta Barakaldoko eskera bertzaleak eh, informazio egunkari berri bat zabaltzen ari da eh, egun e, eh, ontan eta udalerriko postontzi guztietan zehar e, ba hori, ba, badaude Ja. Eta, bai, e, gero herriko lorean, e, gure webpan, ba, deskargatu e, dezakezuen e, boletinaren bigarren ale hau. Eta, bueno, e, zea, ale honetan, ba, aurkitu ahal duzue, e, ba, bueno, adibidez, e, ba, e, epaitegietan, barakaldoko PSE eta PPko hainbat buruzagi salatu dituztela e, ere beste aldetik e, zea aurkitu alduzue LAF eta eh, e, ESK-ko kideren elkarrizketa biltzen du Aldaz, aldizkariak, ba, balkok eh, enpresarien etorkizun ilunaz mintxatu asmoz, eta Oskar eh, Matuteri eh, eginiko eh, elkarrizketa zabala ere erakurriko daiteke, ez? Dena den, ba, zea, herri koloretik, ba, zera, komunika bide honi, ba, mm Deskarga daiteke, ez da? Hor dago irakurgai sarrera eta gero... Eta agurra, ez? E, ongi etorria emango diogu, eta zea, suerte hon, orduan e, Bueno, jarraituko dugu barakaldorekin, Eta, <laughs> sala que baten berri, behar dugu. Es que aquí hay cambios, y a mí nadie me dice que hay cambios. <laughs> Y como dejan un micrófono, yo hablo. Pues eh, que han sido denunciados seis ediles eh, baracaldeses del, del Partido Socialista y del Partido Popular por presunto delito de prevaricación. Y, y bueno, pues tenemos que ir hasta atzera egin behar du urte batzuk, 2006ko gobernu batzor da osatzen zuten e, sei lagun saratu dituztela, e, eh, barakaldo koskera bertzaleak, prebarikazio delitu egotzita, orduan e, eh, 2008an gauden arren, 2006a jo behar dugu. Eta alderri sozialistako kideak, e, salatuak izan diren kideak, pues besteak beste Tontxu Rodríguez alkatea bera dugu, gero irigintza sinegotzia, González Suantzez, Ana Belen Kijada, egun inguru giro kontsumo eta sasun saileko sinagotzia, eta alderdi popularreko beste hiru lagun ere. Salatu dituzte, zer dela eta, ba, proiektuaren baitan, zenbait bizilagunen etxe bizitzak eraitki, eraitsi barkatu eta iai beste bizileku berri eman behar zietenean, ez dieten etxe bizitzaietako batzuk aukeratzen utzi, e, ordurako beste pertsona batzuentzako reservatuak e, zeudelakoan. Baina gerora ordea, e, orain baina, etxe bizitzarik gabe... Esa, nortzuk diren... Bai, hori, hori, hori, horretara, horretara goaz. Ezer gertatu da, ba, etxe bizitzarik gabe geratu direnek, jakinalizan dutela, e, gobernuko batzordeko senide, alaba, senargai eta Manatus artean manatu zituztela hasiera batean eh, haiei zegozkien etxe bizitzak. Bai, Orduan, eh, estaban reservadas. qué casualidad que les toquen siempre a los familiares esa reserva. reservas. Jo. Cago en la mar, qué casualidad. también hemos de decir que dentro de las casualidades y y, eh, sacaron una comisión de investigación, eh, pero no lo sacaron por, eh, porque ellos decidieran sacarla, claro, sino porque la presión por parte de los, del resto de, partido, de partidos políticos y la presión de los medios de comunicación, pues bueno, se vieron forzados a constituir una comisión que, bueno, casi como empezó, terminó, claro, mm. hicieron el teatrito, el paripé y pim pam, lo dieron por zajao el tema diciendo que efectivamente está todo perfecto y todo bien hecho. ¿no? Mm. Pero bueno, eh, entre otros eh, detalles, nos gustaría comentaros. Eh, pues bueno, que la Ordenanza Municipal de Vivienda de Protección Local establece la obligación de abrir listas de solicitantes y su posterior adjudicación mediante sorteo público. Mm, pero estos familiares no entraron en ese sorteo público, no entrarán en el de la lotería primitiva en la Navidad, pero en este <laughs> sorteo no entraron, ¿eh? aquí directamente pues más trampas, casa. Más trampas, pero bueno, también eh, hay bastante información detallada en el dentro de la revista que bueno del periódico que os ha informado antes Maki, que tenemos también en Ricolore, que podéis descargar, y ahí mm. también viene... Sí, información bastante ampliada. De, de Ricolore, o sea que si queréis saber más de esta noticia, ya sabéis, entrar en el Ricolore. Bueno, eta e, megapark eh, eta lan baldintza duinak betty eh, beti acá e, pues, información campaña martzan jarri dute el horretako elkarretaratze berria egin dute Megapark Merkataritza Zentroan, centro an celebre eta celebrita. ez? es una gozada, eh, nunca pierden, nunca pierden. Estos no pierden con en Navidad siempre. Bueno, pues eh, una vez más hay que decir que, bueno, los eh, trabajadores y trabajadoras del Megapar pues, eh, han hecho esa concentración eh, para reivindicar una vez más, o más que reivindicar, para denunciar las condiciones de trabajo precario. que existen en el Megapar y en el mercado laboral de Vizcaya en general. Y nada, eh, se concentraron a las puertas de IKEA con grilletes y disfrazadas de presidiarias bajo el lema Encadenadas al paro, la precariedad y la, pobreza. Y hemos de decir que bueno, esto no nos pilla de, nuevos, eh, sino que, bueno, eh, sin más, que los técnicos del área de urbanismo declararon en la comisión de investigación en dicho acuerdo entre otras cosas, que quedaba claro que no se iban a, sortear y... Uy, perdón, <laughs> que estoy leyendo otra página. <laughs> perdón, perdón, perdón, perdón, perdón. Nada, lo que queríamos <laughs> decir es, es eso, ¿no? Que, sin más, que, que, aparte de esto han abierto, han abierto una página web eh, pues en bueno. Precario, eh, Sí, ¿no? En precario.gmail.com. Tienen una dirección de, correo, la que os hemos comentado, y luego también en la página web, donde, donde comentamos la noticia. Eh, también dan más información con números de teléfono y tal. Y, bueno, pues en cualquier caso, ya hemos comentado más de una vez la, campaña informativa y tal. Y, ellos, para querer dar eh, comienzo a ella, pues lo han querido hacer de esta manera humorística, como nos ha dado la, como nos ha contado la noticia Maki también, con un toque de humor que nunca hay que joder, perder. Tanto, como que me Porque el tema, el tema es serio, el tema es serio, pero <laughs> bueno. El tema es serio, el tema es serio, es verdad y pero no ha quedado claro, más o menos. Sí, bueno, eh, lo que sí queda claro, efectivamente, son las condiciones en las que están trabajando, eh, y más que nada las mujeres, eh, no solamente en el Megapar, sino en otros centros y, espacios en el que bueno, que las condiciones son pésimas, los sueldos son peores, pero las exigencias eh, son mayores. O sea que, como siempre, como decía eh, aquel de la... <laughs> Mira, <laughs> me estoy, riendo, aunque estoy aguantando porque es que he metido la pata bien metida y, entonces lo siento. Simplemente decir que, eso, que las condiciones entre todos podemos eh, mejorarlas y, entonces, pues bueno, eh, creo que ahí tenemos que estar todos y todas apoyando no solamente nuestro sparru laboral, sino también el de, el de otras personas que igual no se encuentran tan bien como nosotros. Bueno, eh, es que eske, que eskerretik la bueno, a Bueno, barkatu, eh, barkatu. Hau badakizue irratien ibiltea zuzenean terapia puntuare ere badeko eh. <laughs> Egia da eta guntxarra dekozula, pues etorri erratira, etorri herri erratira, eta ez dakizu oso ondo zer urtengo dan, baina barrengo zula seguro. Total, Euskal Herrira joko dugula, la Iaibarra ezkerralde batera utziko dugu, gero igual beste albistetxo batekin, eh, make kontatuko digun beste albistetxo batekin joko dugu Ibarra ezkerrera, baina orain proiektu komunikatibo berri baten eh, inguruan aritu bar dugu, Y es un, eh, un proyecto que se llama Pícara. Y, bueno, pues desde Recolor también hemos querido, hemos querido tomar, tomar nota porque nos gusta toda esta clase de proyectos de comunicación y estos proyectos eh, libres. y además este es distinto, ¿verdad? Este es distinto, ¿no? Y es distinto porque, bueno, a proyecto comunicativo berria darla esan dugu, eta hain zuzen ere berdintasunean oinarriturik, ba, genero ikuspuntua duen que eh, kalitatezko kasetaritza eskaini nahi duen comunicativo komunikatiboa dugu. Eta bertan, Pikara proiektuan, genero ikuspeia duen eh, Euskal Kasetaritza Zareak eh, erakundaren eskutik eh, etorri da, proiektu ura, eta lehen aleak orain arte ez ezagun genuen errealitate berri baten berri eman nahi izan digu, eta guk oso interesgarritza jotugu egin esan, eta gaia bada, jaio berri interseksual ere bakuntzak, bai. E, alaber, ba, artikulonez gain, Saharako testigantzak biltzen dituen erreportaje ere badakar, eta edozein kasutan edukia pikaramagazin.com webunean dago irakurgai eta herri kolorek proiektu berria oso oriondu nahi izan du eta e, alako izaera duen komunikazio espazio aske alik eta jende gehiren artean zabaltzeko deia luzatu du. eh, bueno, pues eh, sin más, eh, ongi etorri pikara? Y bueno, esperemos que verdaderamente tenga calado en la sociedad y, una buena acogida, porque desde aquí realmente es lo que, es lo que les eh, deseamos. qué bueno está. Bueno, Eskerraldeko gaztetxe eta gazte asanbladen topaketak. E, Eskerraldeko gazte eta gazte asanbladek antolatuta topaketak egingo dira azaloaren e, hogeita zazpian, larun batean, santurtziko lakelo gaztetzean. Eta hori ja agendan e, horretaz hitz egingo dugu, baina Zea, e, eh, arira, esan behar dugu, ze Portugaleteko koskoena gaztetzea desalojo arrisku, arriskuan e, dagola, eta, ba hori, ostegunean e, izan zuten e, epaiketa Portugaleteko koskoena gaztetzeko gaztek eta desalojoa laster helduko dela aurre ikusten dute, eta azken... E, hilabete hontan ba, lan eskerga egin dute Portugaleteko gazteek urteak e, daramatzate herriko gazteek eh, gestionatuko duten lokal bat eh, eskatzen. E, kulturekintzak e, ekiteko, kontzertuak, antzerki, itzaldia, tailere egiteko leku bat eskatzen eta bueno, udaletik e, behin eta berriz uko egin diote gazteon eskaria, e, aztertzean eta eseskoari itxirik azaldu dira etengan behan, ez? Pues bai, beste, beste bain ere gazten aurka, dabiltza, ez bada gauza bat bestea, eta desalojo mehatxuak non nahi, baina, bueno, pues besterik esean, eta informazio berria eskuartean daukagun e, bitartean, pues, bueno, guk ez eh, du egin jakin eraziko ez du bai, ia okerreran zegiten ez duen. Iraganako erroreak kontua Eta orain kolaborazio baten berri emango dizuegu, hau e, irakurgai daukazue e, webunean, bebai, bai, baina bueno, guk komentatuko dizuegu e, bueno, pues azarako gehi borrokak dira, sare antifazista, Euskal Herriko sare antifasistak idatzerikoa dala eta eta bueno, pues, komentatzen du beste beste urte zurte e, gero eta gehiago direla errebindikatu eta horretu beharreko eraildako torturaturiko eta kartzelaratutako borrokalari antifazisten oroimenak eta eta bueno, pues, e, krisi kapitalista jazarpen ideologikoa areagotu du maia internazionalean, ba haren egitura e, erorkatu egiten delako, ba jausi egiten ari delako, hain zuzen ere langile klaseak sistema osatzen duten elementuak sarantzan jartzeko baldintzak sortuz. Eta eh, ekartzen dute, komentatu egiten dute, fasismo ez dela soilik militante antifasisten azaletan e, adierazten edo islatzen, baita langileen azaletan ere, ba, egunero ereak sufritzen dituztelako, soldaten murrizketak, lanbaldintza lanbaldintzak okertu egiten dira. Eta, bueno, ba, zea, e, hor dago ez, azken finean e, eh, fasismoa e, eh, ez da e, militante antifasisten azaletan adierazten, baizik eta gaur egun e, fasismoa leku askotan dagola eta zea, kontu eta e, arreta handiz jarri behar dugu ba, ondo ikusteko eta e, hor borrokatzea eta taulan. Mhm. E bueno, reclaman menos fotos y más, políticas públicas efectivas para las víctimas del franquismo. El colectivo para la recuperación de la memoria histórica, Lau Aiset se ha mostrado públicamente molesto por lo que ha venido en calificar como actos hipócritas de los representantes institucionales del gobierno del Acua. Eh, según el colectivo, pues el día 19 de noviembre una representación de familiares de refugiados vascos en el campo de Gurs realizó una visita a la villa de Guernica y durante la visita pues bueno, estuvieron acompañados por la responsable de la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno Vasco, Inés Ibáñez, Ibáñez de Maestu. Y bueno, eh, afirman desconocer lo que, bueno, las manifestaciones que hizo esta responsable a los refugiados eh, vascos, pero que en cualquier caso indican que el día a día la práctica del gobierno vasco es eh, contraria a los intereses de, las víctimas del franquismo. Y entre ellas pues dicen que el gobierno del PSPP e, de Pachi López se niega a la creación de una oficina de asesoramiento a las víctimas, de la rebelión militar de, 1936. El gobierno de Pachi López se niega a elaborar censos, eh, censos de represaliados en el, que se en el que se les reconozca eh, su condición de, tales y el gobierno del PSPP e, de Pachi López se niega a elaborar el censo de los represaliados que sufrieron muerte por fusilamiento, desaparecidos forzados, muertos en el frente, fallecidos por la situación de hostigamiento y guerra sometido a la población civil, muertos en la cárcel, muertos en batallones de trabajo esclavos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues nada, según el colectivo Lau Aisetaragogoan, estos eh, son los hechos que, que, bueno, que retratan la falta de voluntad política del actual gobierno en, engastéis, en Gasteiz, ¿no? Bueno, eta azken albistea munduan kokatu dugu, baina bueno, munduan eta es, es añurbil, ¿está? Pues eh, el titular, eh, hacemos un llamamiento con toda la fuerza de nuestra alma para que pare la violencia en el Sáhara. Y el tema es que la delegación saharaui en la CAF Parcatú <clears throat> volvió a denunciar estos días en una rueda de prensa ofrecida en Baracaldo la situación de, brutal represión y la constante vulneración de los derechos humanos que, vive el pueblo saharaui. Y eh, en el interior de una de las jaimas que desde el pasado martes se encuentran instaladas en la esplanada del Mercadillo de Retuerto, entre el sonido de los herrinces y gritos de Sahara Libertad, Polisario vencerá, Marruecos agresor, etcétera, pues la portavoz de la delegación, eh, Fatma Mohamed Salem, eh, acompañada por los concejales del PSE, de la izquierda Berzale, así como de Batúa y miembros de la ONG de Baracaldo eh, con el Salam, con el Sáhara, Salam es la, ONG, pues aseguró que detrás de estos sucesos se esconde el deseo del gobierno marroquí de terminar con, la etnia saharaui, ¿no? Pues un exterminio en toda regla. Mm, con, una, con una población eh, como tal. Y cuando ella afirma eh, que dice terminar, se refiere a terminar matándolos uno a uno a sangre fría, ¿no? Hmm. Y, sí. además eh, hemos de, comentar que, bueno, el pueblo saharaui, como, reivindica y como nos comentaba eh, Fatma Mohamed Salem, eh, dicen que, bueno, que no les impidan su derecho a decidir y para eso, en ese sentido, pues eh, recordó que el pueblo saharaui lleva 20 años eh, buscando una solución pacífica y que siempre ha respetado las condiciones del plan de paz del año 1990, pero que bueno, que visto que el tiempo lo único que ha hecho es llevarse las palabras y que no hay ninguna acción eh, por parte eh, de las, eh, digamos, delegaciones internacionales en este sentido, pues que urge la reivindicación de, eso, de hacer hechos concretos que detengan la represión y reconozcan los derechos del pueblo saharaui, ¿no? Sí, luego también el, discurso, el discurso coge un color un poquito más oscuro, ¿no? Y se encrudece bastante y, dice que si no, si no les dejan otra opción, pues volverán a las armas y, bueno, pues eh, esa es una posibilidad que no descartan y, para ello pues argumentan que un pueblo que, que ha experimentado una guerra nunca jamás quiere volver a pasar por ello. O sea, de una manera u otra tampoco da legitimidad a, las armas, pero cuando no queda otra opción, ¿no? Y dice que volver a, a perder a nuestros seres queridos es lo más triste que se puede vivir y, bueno, pues en base a eso dice que si no hay más remedio, si nos damos cuenta de que nadie nos va a arreglar nada, que no hay una implicación internacional ni auténtica voluntad política, pues eh, no tienen otra opción Sí, la verdad que una vez eh, más eh, son muchas las eh, personas que durante la historia han venido diciendo y reclamando que a veces los pueblos se ven obligados a tomar eh, ciertas decisiones eh, duras eh, para que bueno exigir sus derechos y se les sean reconocidos y este no es un caso aislado sino es otro más no sí. y lo que bueno me gustaría terminar este esta noticia, pues bueno, Fatma también eh, no olvidó en ningún momento eh, agradecer, eh, pues bueno, profundamente en nombre de, del pueblo saharaui el apoyo y la solidaridad mostrada desde, desde Euskal Herria a, esta, a esta causa, ¿no? Y bueno, pues aquí está noticia para y pro el, pueblo saharaui. Y bueno, y continuamos eh, con otra. Eh, del Sáhara pasamos a Palestina y anuncia movilizaciones para el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Eh, el próximo lunes 29 de noviembre será el Día Internacional de Solidaridad con Palestina y en este día pues habrá eh, diferentes eh, movilizaciones a nivel internacional y como no en Bilbao pues también tendrá distintas movilizaciones que ya os comentaremos en la agenda pero que ahora, y entre otras cosas, tenemos que decir que se dará lectura a un manifiesto que se titula de la siguiente manera, Día Internacional de solidaridad con Palestina, stop a la venta de armamento a Israel. Y con esto seguido hay que decir que eh, el, Estado de Israel es el tercer exportador mundial de armamento 6.300 millones de dólares en, contratos militares en 2008, que representan el 10% del, comercio mundial de armas. En cuestión de armas, Israel solo se encuentra por detrás de Estados Unidos y Rusia. Eh, menudo dato este, que bueno, ser el tercer eh, país que más armas vende. Eh, y a lo que debemos añadir ¿eh? que el Estado español autoriza la exportación de material militar a, Israel por valor de 6.400 millones de euros en el año 2008. En, el, en años eh, sucesivos, pues bueno, eh, ha habido más datos que no tenemos, pero que bueno, ahí os dejamos esos datos que también ayudan a la reflexión sobre la situación que están que está viviendo el pueblo palestino en estos ya momentos. Ya da herrialde bakarra, se aurreko hilabetetan beti Palestina gora eta bere ibili gara, baina orain Sahararekin antzeko antzeko gauza gertatzen ari da eta gero gero eta hori gabeko eh, herrialde gehiagotan gertatzen ari dira lakuak... Eta bueno, makila bukatu dugu albisten errondatxue. Bai, eta bai. bueno, i, kanta, nahiko, bai, kanta, bai, kanta bat behar dugula, kanta bat behar dugula. Bai, bai, kanta bat, eta bueno, zea, e, e, eukidugu hor e, zeo zer terapia, terapia, bai, terapia. terapia hor, e, zea, badakizue, marihuan asko ambientadorea jarrita dagola, kenduko dugu, ba, espada, eh, baina. son niños, son niños. baina, bueno, bueno. Venga, kanta, kanta jarriko dugu eta gero jarrituko dugu. Zea, En esta parte del mundo que puedo perder, ya no me queda vida Cruzando el tiempo, el viento y el mar de una ave Buscando una salida Y en esta parte del mundo que puedo perder Ya no me queda vida Cruzando el tiempo, el viento y el mar de una ave Buscando una salida Abre los ojos, diles que ellos te cuenten lo que aquí se ve. Vuelve a mi lado, necesito un abrazo, viaje sin papel. Abre los ojos, diles que ellos te cuenten lo que aquí se ve. Vuelve a mi lado, Vuelve a mi lado necesito un abrazo, viaje sin papel. Mi cara tiene los colores, mi cara tiene los colores del viento y del mar. Mi cara tiene los colores, mi cara tiene los colores del viento y del mar tiene los colores, mi cara tiene los colores del viento y del mar. En esta parte del mundo que puedo perder. Ya no me queda vida, cruzando el tiempo, el viento y el mar de una... Bueno, eta zea, e, albiste, albisteak e, eh, eginta ero, ba, orain eh, gaia. Eta inmigrazioari buruz hitz egingo dugu, eta e, gero elkarrizketa, baina elkarrizketa egin baino lehen, e, zea, e, olatzek kontatuko dizkigu e, bitxikeriak ez, e, eta a, gauzak hor daudela, eta historian da, daudenak, eta nixean behin ondo dau ba, entzutea, ez? Mm -hmm. Bueno, ba, ba berez, e, bitxikeria honek ez dauka inmigrazioarekin lotura zuzenik, ezin dugu e, inmigrazioaren baitan kokatu, ba, esan genezake kulturen arteko ekarpen lez, e, txertatu dugula irratza joan, edo bu, buamen e, Eta zer dela eta ba, egitoen historiak asko duelako bitxikeriaz, eta, eta bueno, jende asko kehia da, egitoen irudia zeharo estigmatizaturik daukala, eta, eta bueno, pues, hainbat zutan, eh, aitortu beharra dago gure kulturan, eh, eh bueno, pues, egitoen atzen amaika mito eskutatzen dela, eh, beste beste baslea, egitoa, lapurra, buamea, eta euskaraz ere topiko xenofo hauek eh, biziri diraute. Orduan guk ekarri izan ditugu hemen eh, datu batzuk, labur laburrean eh, botako izkizuegu elkarrizketara joa horretik eta eta bueno, pues komentatu buameak edo hijitoak aspalditi daudela gura artean. eta bueno, iparraldetik eta, eta bohemiatik edo nibane garaztien sartu zirela lehenbizikotz eta bohemia, bohemia bada e, Txekiar Errepublika osatzen duten hiru eskualde historikoetako bat, Eta, eta bueno, pues, e, buamek, pues, eh, haietako asko badituzte euskal deiturak eta euskaraz mintzu izan dira. Gero igual ezagunago duzu e, kaskarotz taldea, esaterako, ba, haiek hito eta goten arteko nasketatik sortu ziren euskara erabiltzen zuten eta rantzara dedikatzen ziren nagusiki. Eta gero mm, oso koloretzua ziren, oso jantzi koloretzuak e, eh, zeramatzaten, eta urrea ere oso zuten eta kuriosoa da, ze euskaldunekin topo egin zutenean hasiera batean, eh, ba euskaldunek arraro xamar begiratzen zieten, e, euskaldunak ez dela koituak e, eh, e, alako bitxikerietara eta bitxi ez e, ornituta eta kolorez, hainbeste mm, hornigarri ez da, ba, alako piurarekin agertzea, pues digarri egin zitzaien. Eta, eta kontua da, kontua da, haiek Euskal Herrira etorriz direna, ba, buameak etorriz direnean geurera, erromes ugari handikona zebilela, mm, baina gerora, e, eh, done jakue bidea, ez da, done jakue bidea egiten eh, ibiltzen zirela asko asko gaur egun bezala, baina bueno, haien eh, bizi modua san. Baina gerora kontua da Europako monarkiak zentralizatu egin zirela eta zentralizatzeaz batera paientea kontrolatua izaten hasiko zela eta jada er erromes ez dela hain aukera askea izango. Horregatik erora txertatu ziren eta gaur egunen bas, e, eh, joan da etorri hori apenas, apenas bere izten da. Gero, bueno, ba, komentatu ospakizun batzuk ere bazituztela, E, bueno, gure kulturara hurbildu diren talde askori erreferentzia egiteko balio izan dute ospakizun askok. E, edo zein kasutan e, kalderero guna, zuberoako maskara da, pitzuren e, irudi horregaz, e, umoretsu eta zirika atzaile, baina sarritan ospakizunen bitartez gogoratu beharra daukagu, e, mengoitura eta identitatea positibizatzeko, e, haien e, irudia negatibizatu egin izan dela baina bueno, ba, integrazio horren e, lekuko badago e, sasoian sasoiko lan bereziak egiten zituztela, ikito talde askok eta e, ezagunenetakoa mozketa lanbidea dugu eta naiz eta nomadak izan, pues tokian tokiko bizimodura egokitzeko errastasun arakutzi zuten eta eta bueno, pues hor dago testigantza gero bukatzeko e, ja inmigraziora zuet, zuzenago zehatzago jo aurretik, ba komentatu eh, euskararekin ere izan zuela, izan zuela eh, el, elkarrera el ezta? Eta euskara eta haien hizkuntzatik sortu zen Erromintzela eta Erromintzelatik hartu zuen Koldo Izagirre idazleak adibidez, espetxeko euskara osatzeko bar zuen Eta, eta bueno, pues literaturan inspirazio iturri izan direla hijitoak eta eta bueno, pues hijito eh, hizkuntza eta euskararen arteko beste erromintzela izeneko hizkuntza sortu izan zen eta ba bueno, ba bitxikeriales bueno, nik ez dut ekarri esaldirik ez ezer oso saia baita ulertzen eta baina bueno, pues alde batetik haiek erabiltzen zuten euskal aditza eta gero hiztegia eta sintaxia pues haien hizkuntzatik orduan alako nasketa sortu zuten pues haien mhm. artean mm komunikatzeko eta euskaldunekin ere komunikatu alizateko. Bai, ba, beitu nik eh, bain ezagutu nun eh, tipo bat eta tipo tipo honek e, Asturiarra eta e, ba, Zea, nik beste lagun batekin nengon eta hitz egiten genun bet, e, bitartean, batean berak konturatu zen eta esan zuan, va, pues mira, que yo, yo hablo con mi ama y tal, y hay palabras que se parecen a las que decís vosotros, mm. eh, decía. Y eta berak ezekien e, eh, zergatik, eta bapatean e, zea, ba, eh, nire eh, lagunak e, ba, hasi zen e, berarekin hitz egiten, eta hori, e, berak e, diño dinote Asturiar... honek e, eh, sekiela romintzela, eh, mhm. bueno, e, eh, itzak, ez, mm itze batzuk, eta nahiko go, esan, zan ze, zea oso, oso gertu dau eta entzutean ba, batzutan e, egia da, ez, oso zaila da agian e, ba, guretzatu lertzea, bai. baina e, eh, mm, zea, hitz oso oso, bueno, nahiko berdinak, mm -hmm. eh? oso mm -hmm. antzekoa dira eta, zea, kuriosoa da, ez, eh? mm -hmm. azen mhm. finean. Hainbeste, hainbeste denbora eta hor da, e, integrazio, bai, eta, benetako integrazioa. Karo, eta negatibos josita dago egituen mundua, buamena oroar, baina bueno, horregatik ekarri nahi izan dugu, e, pasadizo hau ba, nolabait erakusteko, ba, jendearen joan etorrian ere, pues, e, batzutan loturak sortu iten direla, beste batzutan ez, baina kasu honetan pues, lotura, lotura politak sortu direla, nahiz eta igual egoaldean geure artean hain ez egon, baina iparre euskal herrian bai, egon badaude. Eta zer, bueno, pues... Bueno, noekin ja, elkarrizketara goaz, martarekin, ja, marta hor prez dau, e, elkarrizketa egiteko prez, eh, bai. eta, bueno, e, e, nahi duzunean, ba, elkarrizketara, eta... Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel perdido en el corazón de la grande papilón, Me dicen el clandestino, yo soy el quebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena mi Bueno, eh, el pitido ese que no ha sido una palabrota, ¿eh? Forma parte de la terapia. <laughs> Bueno, pues eh, como hemos comentado, ya vamos a ir con la, segunda, la tercera parte del programa, no? Pues eh, albistekin sueta gara, gero pasaizu eta betiko lez, azken bolada honetan el indar indarrandia eman diegu Eta horretarako Marta dugu eta oraingoan Patxi Sozarrazakeriako lagunarekin e, arituko arituko gara. Bueno, Marta ibiliko da galdera batzuen e, eh, pentsuan. Bueno, gura naizenez gero zuek bai, eh. Guen, zule, zule nahiko hain dugu berbata. Eta beste barik e, eh, emaiozu? Mm, edato. Patxi uste du ja badugula bestalboan, telefonaren bestalboan. Kaixo Patxi. Kaixo. Kaixo. Bueno, Patxi da sofrazismo taldeko kidea. Eta gaur, bueno, inmigrazioa zena ez, e, eh, elo delez, denez gaia, ba, zurekin pentsatu dugu berbaitea izango zala oso deia ona. Orduan igual azteko, e, eh, komenta iguzu, eh, zein da taldearen helburua? Bueno, ba, sozarrazakeria da, e, da nahi bai, arrazakeria, diskriminazioa, eta batxotan be, bueno, inmigrazioari lotutako gai eta baina batez ere, ikuspuntortatik, eh, eskubideen berdintasuna eta, bueno, saiatuz, bermatuz. Eta bueno, ba, talde asamblearioa da, e, ama uste dute e, egiten ditugu asambladak, eta asamblada irekiak dira, uh -huh. eta esatzen garena da, ba, jendia, or, ba, bueno, protagonista izatea, ez da, ez izatea bakarrileku ban, non zerbitzu batzuk e, jaso ditzakezun, baizik eta, bueno, ba, gai honen inguruan, edo haien eskubida defendatu nahi dituzten pertsona, ba, bueno, ukitzeko hor, eh, ba, bueno. Eurin iritzia emoteko aukera bai. Claro. Mhm. eh, hombre, eh, ba, egiten ditugu lan ba, mm, dago informazio bulego bat, e, eh, talde bat, eta baina beste gai batzuk eh, jorratzen ditugu, adibidez, bai eskuntzarena, eta badago ba, hor mediateka zabal bat, ba, pelikulak eta liburu pila batekin, uh eh, -huh. ba, emakumeren gaia lantzen duen taldea, beste talde batek, lan komisio batek lantzen du gazten, eta mm, e, bakarrik dauden gazten prozesuak, eta, bueno, badauz, e, talde ba, e, desberdinak, baina, bueno, bak, ezo, azkenean dena, ba, sandaderen inguruan e, lan egiten da. Mm -hmm. Eta biltzen dira, bertara? Ba, bueno, ba, oso jende desberdina, eta, e, ba, gehienak, ba, e, bertoko jendea, ba, sensibilizatua dagoela gauza hauen inguruan, ba, pertsona batzuk igual inmigranteak ba, bueno, ba, haiek be e, e, haien eskubideak defendatu nahi edo beste batzuei lagundu nahi edo bueno, ba, ikusi dutela ba, ba, hori politika maia ba, militetu behar dela mm -hmm. e, ba, oso jende baiatua e, e, azkenengo teterdian ba, urbindu dirasko ba, e, zeren salmentan eta kale saltzaileak, ba, bueno, haien plataforma sortu zen, eta gero hortik asko basaltoa egin dute, ba, basosan arrazakerial militatzeko, eta bueno, zendean nahiko oso desberdinak gara, oso bariatua, eh, makumeak gizona, eta bueno, garrantzizuna, oza, zaiatzen garen da ba, hori, bai, diversidadea, eta, eta berdintasunaren inguruko gaiak e, bueno, ba, jorratzen. Mhm. Bai. Eta nahi duena edo behar duena zuenki kontaktua jartzeko zela negilen dago? Ba, mm, alde batetik e, eh, ba, ukagu web horria, e, eh, dala e, erderaz e, e, eh, w, w, eta gero sosracismo.org eta hor ikus daiteke gure helbidea Bilbon daukagu bulego bat e, lapurdikalean e, e, zabalburu plazatik urbilz Eta gero, ba, Facebooken bidez, be, bueno, ba, jarrai daiteke eguneroko gauzak, eta batez ere gero, ba, asamblea dara urbildu, eta ikusi pizka bat, baita mediatekara urbildu ikusteko handik dauzkagun gauzak eta bueno, ba hori da gonbidapena be jendea hurbiltzeko. <laughs> Erto patzi, e, eh, salaketa asko jasotzen dituzue? Ba, bai, bueno, hor badago informazio bulegoa eta bai, bai, hori nahiko za egunero eh, hurbiltzen da jendea ba haien salaketa jartzeko batzutan be, ba, interneten bidez, eh, heltzen diren gauza edo beste gauza batxuk, ba, igual be, beste talde batzuen bitartez heltzen el, zaizkigu edo gu, ba, bueno, ba, Eh, egunerokoan, bai, ba, kalean gabiltzalako edo beste militante batzuk esaten dizkibulako, ba, egunerokoan ikusten ditu mm. gauza e, bai, adibidez, e, jakin dugu e, aurreko asteazkenean, e, oza, pasaden asteazkenean, e, gertakari bat e, izan zala metroan, ez Bilboko metroan. Bai, e... Kontatuko diguzu, mesedez? Bai, ba, bueno, hau izan da, pertsona bat e, arratsaldean zan, e, metroko bagoia jendez beteta zegoen, eta, bueno, ba, e, dikote badaz izan e, emakumea txerritar batekin ez e, hau da, paraguaikon e, emakume bat, e, guarani e, izkuntzakoa. Mhm. Eta, bueno, ba, gauza izan hasi ziren gero e, bueno, bait e, sexista eta xenofoboak esaten, eta azkenean, ba, bueno, agresio fizikoa be zuen eta dena hau, ba, jendia bitartean, ba, e, ba, eze, eza zuen erreakzionatu, inorke zuen eze bezein, eta, bueno, emakume hau, azkenean, e, bagoiti jeitzi izan zen, geltoki batean, eta, eta eh, agresoreak jarraitu zidan metroan, bain inoren salaketa jaso gabe ez da. Mm -hmm. bueno, Olako egoerak, eh, du esaten, e, eh, agresinoak, e, bebai, ez da, baino, tza, metro osoan, ta jende guztia izilik. Ba, bai, normala, gertatzen pentsatu behar dugun gauza bat, ez da, zelan gertatzen diren gauza horiek, ez da bai jendearen partetik, bai metroen ziurtasun neurrien partetik, zabitu adibidez, e, salaketa desbeina eta euskagu, metroren aurka, ba, adibidez, e, seguritateko pertsonala batxutan ba, e, haien kompetentziatik e, kanpo delako edo bilintza gehiagira erabili dutelako eta kuriosa da beste motatako bateko agresio e, ekintza izan balitz, adibidez, bat pertsona bat, e, inmigrante bat bileterik gabe sartu izan balitz, e, metroan haien e, reakzio asko zaz eta violentoago izango ditzatek eta baitu kasu honetan, ba, bueno, inorkestu hola neuki ba, bizkortasuna erantzuna emoteko. E, zuen ustez, e, zergatik e, deko gizarteak olako jarrera, e, zergatik izitasun hori beldurra edo... Zalpen ahondiak emotea, e, guk bai, izalatzen duguna da, e, denon responsabilidadea dela baina pentsatu behar dugula be, ba, egunerokoan ez egiten ditugun komentario, hainbat komentariotan, ez da? Edo, e, ba, egunerokoan instituzioa daudenean hor, e, beti susmoa jartzen baia e, laguntzak, e, diru laguntzetan e, iruzorra egiten den, kontrol gehiago ingo da. La, Lanpostuak, e, bai. Bai, ba, hor ba, da, batzu, ja, e, hori ba, ikasita da, hola, badakigula, ba, bueno, jendearen gandaukagun e, representazioa faltsua dela, ez dala zuzena, Orduan, bueno, ba, kontu zibili behar da, bai e, komunikabien arte partetik, bai instituzion partetik, ba, e, arrazakeria hori e, ez onditzeko. Eta, ba, dibidez, pasan astean be Bilbon, e, poliziak e, Bilboko udaltzengoak antolatutako zareka da egon zan. Bilbo. Claro, eta lako gauza ez egiten dute, ba, jendea ikusten duena pentsatuko, baitu, inmigranteak... E, hor eh, poliziak eh, atxilotzen baseo zer ingo zuten, zera ziurazki hori alde batetik da kriminalizazioa, bai mm. auzoarena, bai pertsona batzuena, ez da. Eta, mm, eta, klaro, eta batetik da ikustea, ba, bueno, legea, baina nahi dugunean, ba, ez, ez dugu zertan e, bain izan behar, ez da, eta emigrantei buruzko gauza direnean, ba, alako da, naiz eta ilegalak izan, ba, bueno, arazorik gabe egiten dira eta gainera polizia municipala reparte hartzen du hori. Bai, gainera ez dut uste jengo duenik e, eh, olako zarekada ilegala direnik? Ba, mm, Ba, bai, e, guz, salaketak askotan e, jartzen ditugu, baina batez ere, e, jendearen sortzen dana da, e, argi dagoen da horrek ez daukala inolako zer ikusirik, ba, hauzoan edo egon daitezken beste arazo batzuekin. Ez da, oza, zarekade batean hartzen duzun pertsona, ba, paperak e, momentu horretan ba, e, e, modu erregular batean ez daukatena, ez daukate inolako zer ikusi, ba, ez dakit beste arazo batzuekin, edo jendea aukiditzakin kejekin, ez da, baina bueno, ikusten dutenean, jendea atxilotzen duten dutela be, ba, pues, azkenean pentsatzen dut, ba, zeo zuten. Uh mhm. -huh. Ez duzu pentsatzen, ba, erzeiten ari gara, ba, ez dakit. Ila edo giaroste da junden pertsona hori atxilotzen, ez dauken jolako zer intzurik. Baina, geldirik geratzen gara, hor dauzio zer, egiten duena, ba, azkenean, ba, pentsatzen dut, ba, zeo zer egongo da, zeo zer gaitik izango da, ezta, mhm. eta, bueno, ba, gero alako, alko, eh, hori metroan izan dako agresioa bezala, oza, hori gertatu denean, bardun esaten dugu, jo, zelako gauza, edo ze, ba, ezin, bueno, ba, oso mm-hmm. gogorra dielako, baina ezke mm-hmm. egunerokoan bago, bagoa, pizka bat, ba, ba giroa prestatzen, ez. Mm mm-hmm. -hmm. Omen barakaldo ben pasan urtean, ba, gauza, bera, ose, Lutxana, osoan, bai. Claro, etxea, etxe batian, ba, jendia zerik ez daukalako, eta leku batean bizi ari Eta, bueno, ba... Jo, bai, bakatu patxi guaren txulek eh, ez dute gogoratuko, baina iaz, eh, urria, eh, hain e, zuzen, e, zei imigrante atxilotu zituzten, e, zera, lutsanako, lutsan hau barakaldun? Bai, e, hau bizkaian beste leku be begertatu izan da, ba, a ber, e, arazo sozial gizarte arazo bat dago, ba, adibidez, ba, jendea etxe bizitza zeukitzea, eta jendea ba, okupatzen duzio zer. Bueno, ba, ikusi beharrean okupazioko gauza bat bezala, eta horrek ba, ba, pertsona batzuen gan, bentsate, elkartasuna piztuko lukena, ezta, Bazkenean tratatzen da holan e, estrangeriako gauza baldezala, eta bidaltzen da polizia nazionala, eta jendia, azkenean, atxilotua izaten da, ez okupazio delitu baitik gaitik, baizik, eta ba, paperak e, e, ez daukatelako. Ez da, eta ardun, e, bueno, ba, gara hori dia eguneroko biolentziak, ba, bueno, ba, batxutan ez dugula reakzionatzen, baina kada oso gogorra da, ba, geure hirietan, geure auzoetan, ba, pertsona batzuek eukitza estigma hori, ez ba, paperak ez daukaten ez, ba, ebizi behar dira... Ilegalak dira, eta papera daukatenak ez dira, ez dira ilegalak, ez da? Claro, eta bildurra bizi behar izatea, bazkenean, ba, zu poliziaren ganazza dezin zara hor bilduz, ba, beti euki behar duzu bildur hori, e, ba, igual, hori kanporatze agindu bat esartzea, eh, ez da. Vale, Patxi, ba, mi asker gurekin egoteagatik, badakit e, gauza pila bat utxi dugula esateke, baina hemen ari dira <laughs> mosteko eskatzen, bueno, eskatzen ba, edo, ba, ba, agindu. Eta ba, egin dut una nahi interesa daukana, ba, urbilda egia e, eh, geure lokalera edo pagina weba edo, Facebooken bilatzeko e, oso gauza interesgarria aldau. Ederto, ba, ba mi asker gurekin egoteagatik. Vale, bai. agur, bai. इसलिए वान हसरा Bueno, baskerrik asko martari eta patxiri, egi esan nuzu elkarrizketa interesgarria, baina badakizu beti arlojupekoan ibiltzen garela, eta, e, bueno, ba, mhm. gauza batekin gehiagin luztatu eskero, ez daukagu, e, eh, irratza biltzeko e, nahikoa denpora, eta labur-laburrean e, film eta liburu aipamenak egingo mhm. dizkizuegu, e, eta, Hori da, eta lehenengoa filmea izango da, eta dira, las kartas de alu. Eh, Alu es un senegalés que entra eh, clandestinamente en el Estado español y que bueno se ve forzado a trabajar en diversos sitios y en unas condiciones pues pésimas, ¿no? Eh, para variar. Y entonces vamos conociendo sus sentimientos y sus experiencias a través de las cartas que, que va enviando a su familia África y bueno, pues aquí nuestra recomendación sobre este tema. Y en libros tenemos pues eh, Jon Maya kidatzitako harri mundo, bere lenbiziko laberria eta Bertol Bretzek badio bere gogoaren aurka bortxas egoerak behartuta herria familia e, Etxea utzi eta konpora joan beharra duen hori ez dela emigrantea desterratua baizik ordan posorritz joko polita dago e, emigrante inmigrante eta desterratu deserriarekin eta bueno pues kasu honetan horietako lagun lagun haietako baten historia da honakoa liburuak dakarkiguna Eta bueno, maletas eta historio zamatuta trenetik jeitsi gure pertsonaia nagusia eta baskongadas izeneko lurra arrotz eta amiltsuan bizitzen jarri zen eh, familia baten abenturak kontatzen da liburuan eta eta bueno, pues egun munduko dozin bazterretan eh, gertatzen ari den bezalaxe eta gertatu den bezalaxe Euskal Herriaren historian bere biziko garrantzia izan duen fenomeno baten eh, eh, gainean girotutako novela da hau eta eta bueno, ba, besterik gabe gure gure gonbitea pues filme ikusi eta liburu atxiri txiri Hori da, eta agenda, agenda. express. <laughs> Agenda. Agenda. Agenda, agenda, agenda, agenda. Agenda. Agendarekin hasiko gara eta e, ostira lazarbako geita zei, ba, arratzaldeko zazpietan sefanetroko pisoen manifestazioa izango dugu, herriko plazan bertan eta ostirala hogeita zei, gaur bertan, e, eh, azaroren azken ostirala denez, ba, azken ostiraleko elkarretaratzea, bidonera plazan, iluntzeko sortzietan, e, eh, etxeratek eta amnistiren aldeko mugimenduak e, deituta. Bueno, eta biharko, e, larun bata, daukagu e, goizeko amaikat erdietan, bideonera plazan, eh, Amaika Garren Marcha de Mujeres en contra de la violencia sexista, organizada por diferentes eh, grupos de mujeres de Esquerraldea y, y Y bueno, eh, irá desde, como hemos eh, comentado, desde Baracaldo a Sestao. Luego a las 12 en Bilbao, en San Antón, tenemos una calergira feminista y por supuesto durante todo el día en el Arenal, pues actos contra la violencia. Beldurbarik. Ba bai. Eta igandera joko dugu e, eh, azarako gita sortzian gizonak eta indarkiria santurtzeko udale euskaltean e, eh, goizeko amarter eh, izango da eta informazioa eta parte hartzea gizonekimena bildua gmail.com edo e, 6 bost zazpizero bederatzi bederatzi zazpizei telefono telefonora daituta, mhm. e, eh, nortzuk eta gizuna ekimena antolatua. Mhm. Eta, bueno, e, hortik e, eh, zera, e, daukagu ere ze, igandean, e, zera, trapagako gaztetzean, ba, bilera ireki bat egin dute, eta e, egingo dute seietan gaztetxean eta izango da ba, trapagarango etxe bizitzaren arazoa eztabaidai gai ba, igande horretan, ez? Mhm. Eta astelenean, eh, el Día eh, Internacional de Solidaridad con Palestina, a las diez y media de, de la mañana tenemos una concentración eh, con el lema cese de las exportaciones armamentísticas por parte del gobierno del Estado español a Israel. Eh, la convocan Paz con Dignidad Euskadi junto al Centro Cultural Palestino Biladi, Kakichat, Comité Internacionalista, Sarrico Solidario eta Red Meguando. Bai, eta bueno, hau eh, guztia albisten natalean komentatu dugu, baina dozein kasutan gogoraraziko dizuegu agendan ere hitzaldia eta txosten aurkezpena eh, izango dela e, eh, arratzaldeko lauetan, sarrikoko gradu eta e, arratzaldeko zeiterditan ekoetzean, eta bueno, txostenan aurkezpena, lehen maki komentatu dugun bestalaxe, Espainia-Israel relazionesen materia militar, armamentistika e de seguridad, balance y tendencias. Eta, azte artean, ba, gela digitala, hizkuntza erronka berria. E, azaroren e, hogeita marrean eta abenduaren e, batean, la bolsa, pilotakalean e, amar, e, Bilbon, e, adarra pedagogik, pedagogi erakundeak e, antolatua. Bai, eta ostegunean e, abenduak bidituela, irugarren jardunali batzuk ospatuko dira, eta honekin jasken asken albistetxoa, inmigrazio eta giza eskubideak, e, bergaran izango da, e, zabalotei aretoan, e, lagun guztiak e, daude, irekia baita, doako garraioa bilu gaztez eta donostiatik, mhm. eta, mm -hmm. eta, bueno, pues, azaroren hogeita beratzea, baino lehen eman behar da izena, eta egitaragua gure webgunean e, atxikirik e, daukazue, antolatzaia eseka. Bueno, eh, un saludo a Aranza, que esta semana ha tenido muchísimo curro y que creo que todos se lo agradecemos, que hoy no ha podido estar aquí con nosotros, pero que sepas Aranza que bueno, eh, la agenda lo hemos hecho como mejor hemos podido y seguramente que tú lo haces súper guay. Un musu, bai, musu aurrengo baterarte, agur. Agur,